beija-flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela. Meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão, quem dera. Combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela. Se eu mandar o CD pra ela escutar, será que ela ouve essa? E é você que me interessa.